Euskoa, Euskal Moneta, Baionako etxea eta Suprefeta aipatuko ditugu. Baionako Herriak joen urtean erabaki zuen, Euskoa onartzea, baita erabiltzea ere, baina Katrin Zegen, Baionako Suprefetak, hauzitan eman du, Baionako etxearen erabakia, paueko hauzitegian administratiboan, bihar beraz eh, ginen da hauzia, gurekin eh, Euskal Monetako lehen dakaria, Sebas Kristi Atxaldeona. Atxaldeon. Suprefetaren prefetaren arabera beraz, debekatua da lekuko moneta bat erabiltzea finantza publikoetan. Zer dio Euskok hortaz? Guk diogu lehenik e, e, zinez eh, posten girela baianako erikoetxeak hartu zuen erabakiarekin joan den usta ilan, eta tarazten dut e, kontsilu osoak e, bozkatu zuela delibero alde beraz, e, eh, subprefetak eta prefetak eh, onartzen ez dutena, da e, eh, errikoetxeak e, euskoa erabiltzea ordainketen egiteko, pagatzeko. E, ez da razurik euskoa adibidez pizina edo mediatekan onartzeko, behinan errikoetxeak pagatzeko tokiko moneta batekin hori ez dute onartzen, eta eta guri ustez eta baiionako egikotxearen ustez eh, hori eh, legeak hori eh, posible egiten du eta hortan da desatostasuna. Hala mm. ere hor justuki berak kode batzu edo lege berezi batzu aipatzen ditu baina hori ba bai? bai e, beraz e, hor bat dira bi bi, bi, edo bi, e, bai, bi gauza e, pixka bat bat bestearen kontra joiten direnak gaur, Bi mila amabiko lege batek eh, erraiten du eh, errikoetxe batek eh, eh erabitzen aldituen eh, ordainketa tresnak direla kod monetere legean diren guziak. Baina eta ez ditu zehazten ezoin diren, erraiten du hori, eh, kod monetere horretan diren guziak erabiltzen aldira. Eta ondotik, eh, zen eh, dekretu bat, eh, dekret aplikazioa, eh, esplikatzen duena konkretuki lege hori nola aplikatu behar den, eta dekretu hortan, zerrendatu zituzten, beraz beti 2000 eta mabian, orduan, eh, kod kodmonetare finanzia hortan, ziren eh, ordainketak ordeinketa eta hortan tokiko monetak ez dira agertzen, orduan ez ziren elegean eh, ezagutuak. Eta beran geroztik, 2000 eta malauean, e, tokiko monetak sartu dira kodmonetare finanzia delakoan, beraz guk diogu eta erikutsiak ere, eh, legeak erraiten baitu e, eh, kolumetere kol finanzi guziko horko tresna guziak erabiltzen aldirela, e, eh, tokiko monetak ere hortan direla. Naiz eta dekretuan, eh, dekretuan den zerrendan ezagertu. Hala, hortan da historio guzia, egan ez ah, badal legeen behar aktualizatze falta bat legea bera ezaldatu behar, baina eh, dekretu hori, dekret aplikazioa hori da bai eguneratu behar, hori behar eguneratu eranez. Hala, le, legearen eh, izpiritua errespetatzeko, gure ustez, eh, dekretua eguneratu behar da, hoai gerostik agertu diren tresna berrien zerrendatzeko. Egan nahi du biharko hauziari begira, ez zaretela soberak ezkatuak? Uh, biharko, bon, bi, bi prozedura hor, eh? mm. bihar da jefere, jefere, da zertuko bihar, egan baita uh, eh, deliberoa eren blokatzeko galdera, prefetak egin nuena hmm. eta ondotik eh, gero aipatuko da, bigarren prozedura bat bada zinez, eh, kasuaren mamia zertzeko, mm ez gira kezkatuak, gero eh, ez, ez da intzinetik irabazia, bestanez eh, hori denatzen pasatuko, baina badakigu eh, gure gure eta erriko posizioa lere azkajak direla, eta, eta gure ustez dena den, dola historiaren zentzua gure alde da, eta, eta noizeit gauza hori aldatu beharko da dena den frantzian. Mm. Uh, eh, orduan eh, prozedura hori, suprefetak uh, eh, blokeatze nahi hori eta azkenean hortik sortzen den hauzia, onuragarri izaiten alda uh, Euskal Monetaren zat? hala izanen da errikoetxeak e, irabazten bari madu, bai, segur. Eta, eta orduan uh, Euskal Monetaren zat, eta bon, zat zinez berri ona izanen da, baina berri ona izanen da ere Frantzian diren tukiko moneta guztientzat zat, zenta, E, lehen aldia da e, olako erabaki bat hartzen duela erriko etxe batek, eta beraz lehen aldia da auzitegi baten aintzinean e, aztertuko dela olako galdera bat, eta eta deliberoa gero denek aplikatuko da. Mm. Er, baionako erriko etxaren uh, eh, sedea, orduan, uh, hor ustailan erabaki hartu zutelarik, Euskal Monetaren eh, onartzea, uh, ze sailetan sartzen zen bereziki? Bai, be, bi gauza bereziki aipatzen ziren, lehena da Euskoa onartzea tokiko zerbitzu publiko batzuetan, uh, igerilekoetan eta mediatekan, eta, eta hori jadanik, horrekin ez da arazorik, hori jadanik onartua aktuala Frantzian eta beste eta hemen ere adibidez ustaritzek bozkatu zuen. Eta bigarren gauza da, e, eh, Euskoa erabiltzea eh, ordainketa batzuen egiteko, beraz izaiten alda enpresabati faktura baten pagatzeko, elkarte bati diru laguntza bat eh, emaiteko, edo diru laguntzaren parte bat, autetxi bati bere sariaren, saria ere euskotan emaiteko, edo parte bat, eta eta autetxi batzuek galdegin zuten, orduan, ustailan bozkatu zelarik, errantzuten, e, guk nahi ginuke e, eskotan ukaitea gure sariaren parte bat, adibidez, beraz horiek dira adibide batzu eskoaren erabiltzeko, gainketen egiteko uh, ehm, jarren etxigarai, baionako uzapezak, bera ere abokatua dena, eh, eh lanbidez, errandu uh, azkenean su prefeturaren eh, autua hor, eta beraz frantzis gobernuaren azkenean, eh, frantzis gobernuaren ordezkari baita, autu jakobino bat eta politikoa zela, zuek ere hola ikusten duzu hor? Bo, ez dakit nola kalifikatu behar den, baina bai, Jakobinoa uste dut baiet, zenta E, da e, ez da onartzen e, lugaldeetan sortzen aldiren e, tokikomunetak e, badira ala, to, bat toki guzietan frantzian eta tresnak dira tokiko ongarapena sustatzeko. E, ez dute ez dute republika landierian emaiten, baina e, frantziak bat ditu alako ez batzu usu ez dute ez biziki maite, ora, ez dakit, tokiko gauzak ez, dituzte behar bat sobera apreziatzen. Hene ustez, eh, bai, hok, biska eh, bat, e, eh, gibelerat so egoitea biska eta bukaeran hori dena onartuko delarik, eta noiz baite dinen da, zinez eh, onuragarri izanen da denentzat. Horren bihar erran bezala, paueko hausitegi eh, administratiboan uh, eh, be, baionako erriko etxaren erabakiaren ezestatzea aztertuko da, erran nahi du bihar erabakitzen alduela usitegiak uh, eh, erriko etxaren erabakia oztopatzea. Biar, bon, ez dugu biar, biar da lehen hausia, baina ez da biar, judiak ez du erantzuna biar emanen, e, beraz ez dugu bihar jakinen zer den erabakia. Bihar aztertzen da e, refere, netzen dena, er nahi baita prefetak hor galdi egiten du, e, e, justizian e, plenta du, e, hori beste prozedura bada, eta demora berian refere bat pausatu du galdi egiteko segidan blokatzea baionak hartu erabakia. Beraz, bi, dena den bi prozedura bat dira hor, eta bihar refere hori da aztertzen. Mm beraz ez da ez da segidan trenkatuko. Mm. Eta bigarren etapa beraz noiz izanen den? E, ez, dut, eh, ez dut datarik ezagutzen. Mm. Untxa erramezala beraz eh, bi gaiari begira jarri ginen, eh? baionako erriak joanen ustailan erabaki zuen euskoa unartzea, erabiltzea eta uh, suprefetak beraz erabaki horren kontra jo baitu eusko monetako Sebas Kristi lehen dakari hemen girekin ginuen, mileskaren. Mileskaren zuheri.